nyingi kiwao ni wenye kukumbushana e, kwa sababu ni jambo la dharura muislamu akitimishe maisha yake na wema na hii maudhui nitazungumzia anasiri nne kwa sababu ya wakati napenda kuzungumzia anasir nne kwanza eh, nitatoa e, kama mukaddima e, libayani أهمية الموضوع إيه، ومهم هي موضوع ثم ثانيا لزمزية آثار العمل الأعمال الصالحة وذم الأعمال السيئة كونيش آثاري يا متلو ميما kwenye maisha ya muislamu na pia kuona athari ya dham ya kwenye maisha ya mtu hapa duniani na kesho yake thumma thalithan nukta ya pia tatu tutazungumzia inayatu as-salihin bi husni al-khatim e, kufanya ihtimam watu wema mina salaf qadiman toka zamani e, hili jambo ulitiwekea muhimu kwenye maisha yao mtu kuhitimisha maisha, maisha yake na mwisho mwema thumma akhiran tazungumzia ambayo pia ni nukta muhimu asbab at-tawfiq lihusni al-khat ni sababu zipi ambazo e, mtu akiafikiwa akizifanya zaweza zikawa e, ni sababu za kuhitimisha e, mwisho wake mwema sasa nikiingia kwenye maudhu e, Allah subhanahu wa ta'ala jala amarana amefanya <clears throat> umri wa mwanadamu ni kwamba ni maaduda ni masiku au ni ayam ambazo za idadi wajaala hayatana aidan akajalia uhai wetu ni mahduda kuna kikomo hakuna mtu ambaye ataishi milele kila mtu aishi hapa duniani lakini ajue e, maisha yake yana mwisho na umri wake ni ayyam ma'duda ni masiku yenye kuhesabika si kwamba utaishi milele wakala subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani akatambia kullu nafsin dha'iqatul maut kila nafsi e lazima itaonja mauti wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawma al na mtakwenda kulipwa ujira wenu siku ya kiyama faman zuhziha anin nar yule ambaye atakwenda kuepushwa na moto wa Allah wa udkhila aljanna na akaingizwa peponi fakat faz atakuwa huyo amefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala waman hayatu dunya illa mata'ul ghurur na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa tu e, ni starehe za kuwahuri watu kwa hivyo maisha au hai wa mwanadamu ni kitu ambacho kina kikomo si kwamba mtu ataishi milele abakie hapa milele ataondoka kwa ikiwa umri wa mwanadamu ni kitu ambacho kina kikomo au kuna mwisho ni wajibu wa kila muislamu an yuhsina istighlala ayami afanye bidii kufanya uzuri kutumia yale masiku yake vizuri anayoishi na yale ile miezi yake anayoishi wa hii na miaka yake ya umri wake ambao amepangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuishi autumie vizuri kwa sababu ni masiku ambayo e, yana kikomo kwa hivyo fayajib inawajibika kwa kila muislamu e, eh, almudhaba ila taati llah kule kudumu kufanya muadhaba kudumu kumfanyia taa Allah subhanahu wa ta'ala wa an yajtahidu fi ibadatihi na muislamu ajitahidi kufanyia ibada Allah subhanahu wa ta'ala wa an yahdharu min ma'siyatihi na kujihadhari na maasiya ya Allah subhanahu wa ta'ala wa mukhalafati amrihi na muislamu kukhalifu amri ya Allah haya mambo ajiweke mbali wanini falumru akhiri kwa sababu umri wa mtu huwa unazingatiwa ule mwisho wake waweza ukaishi miaka hamsini miaka sitini lakini mwisho wako ndio ambao unazingatiwa walamalu aidan na matendo yako pia bikhatimati yazingatiwa nini ile hitima yako ya mwisho ulikufa kilabu ulikuwa ukiswali ustaqim ulikufa kilabu hiyo ndio hitima yako inakuwa hivyo hivyo ulikufa msikitini hiyo ndio hitima yako itakuwa hivyo hivyo walibra na kuzingatiwa mtu uzingatiwa na mwisho wake kwa jambo la dharura sana e, mtu kuchunga e, angalie mwisho wangu nitamalizikia vipi anaenda kwa sura mfano wewe angalia mathalan man aftara kabla ghurubi shams mtu aliyefunga saumu yake imenia ni ya sunna au ni ya faradhi akaifungua saumu yake ile kabla an yaghruba shams jua aliyazama itaitwa saumu la hata ukifungua saa kumi na mbili ile saumu yake la yutaba haiwezi kuzingatiwa ile saumu sawa inakuwa ni yenye kupotea Allah asaumuhu saumu yake inapotea au mtu mathalan eh انتقض وضوءه في أثناء الصلاة قبل السلام mtu aliingia kwenye sala anaswali hapa akatengukwa na udhu ankaa kwenye tahiyati sawa akatengukwa na na udhu tahesabiwa swala la haiwezi kuhesabiwa kitu kwa hivyo mtu asije akasema oh mimi niliswali nilikuwa nimebakisha tu ile tahiyati nikaa na na udhu la عايز kuzingatiwa kitu basi hivi hivi pia umri wako maisha ambayo utakaoishi ni miaka hamsini ni miaka sitini e, unazingatiwa ule mwisho mwisho wake hivyo hivyo idhan faman asaa mwenye kufanya maovu fi akhiri ayatihi mwisho wa maisha yake lakia rabbahu ala dhalika alhal pia atakwenda kukutana mola wake kwa hali ile ile ambayo alikufanya Ulimaliza vibaya utakutana na Mola wako vibaya. Ulimaliza vizuri kadhalika utakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hali nzuri. Hadha eh, Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani akatuamrisha anastaqima ala shar'ihi tuwe na msimamo kwenye sheria yake wanahtakima ilayhi madamat arwahuna fi ajsad waislamu e, au binadamu wote tuwe ni wenye kuhukumu na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala maadamu bado roho ziko kwenye miili mtume tuna uhai Uislamu lazima awe na msimamo daima akatueleza kwenye Qur'ani waabudu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin kwamba muabudu Allah mpaka pale itakapokufikia yakini wal yakini huwa al-maut sawa ni al-maut wewe muabudu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kifo kije kikupate wewe umekufa ala taati llah wewe una msimamo ule ule wa kumtekelezea ibada Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo na hili jambo muhimu sana kama sisi kuna baadhi ya ndugu zetu watu na tabia ya kufanya ibada kwa misimu si jambo zuri lile laweza kuchangia ukamaliza maisha yako vibaya ukiwa na tabia kama kama hii Yo Allah katuamrisha tuwe wenye kufanya ibada eh, mpaka mwisho wa kifo. Pale hii itakupatia wewe natija nzuri kwenye maisha yako na hikma yako pia itakuwa ni nzuri. Nukta pili tuangalie athari ya matendo mema kwa maisha yako Muislamu. Alafu angalie pia athari ya matendo maovu ومwanadamu hapa duniani huwa yanaweka athari gani walinsanu fi hadhihi ad-dunya mwanadamu kama kawaida wenye haya maisha ya dunia yukhlitu baina al-a'mali as-salihah wa as-salihah mwanadamu maumbile ni hivi uchanganya eh baina ya matendo yake mema na maovu kwa sababu kuna ambaye ni malaika a a mwanadamu aghlabia kimaumbile lazima utafanya mema na utafanya maovu utachanganya yote mawili walakinna alibra chenye kuzingatiwa zaidi ni mwisho wako ni mwisho wako idhan falamalu saliha matendo mema ni sababu likulli khair ya kila jambo la khair fi dunya hapa duniani na kesho akhir wa a'dhamu al-a'mal na matendo ambayo ni makubwa eh wa afdhaluha na matendo ambayo ni bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni amalu qulub ni matendo ya kwenye nyoyo kama vile kuwa na iman eh alkhawf min Allah atawakkul eh arraghbatu warahaba na mengineyo haya matendo ambayo huwa yanatendwa na moyo wako ni matendo makubwa na, na ubora mbele ya Allah subhanahu kwa sababu matendo ya moyo yana alaka kubwa na matendo yako ya vitendo ya dhahiri ikiwa batini yako matendo yako ya batini ni machafu dhahiri yako haiwezi kukusaidia na ni usishangae saa ingine waweza kumwona mtu lakini sura ni dhahira ambazo waweza kuipata katika jamii zetu kiislamu usishangae ukamwona mtu madhalan uswali na watu hapa msikini sawa lakini akifa siku yake ya kufa ukampata na athari mbovu kwenye hikma yake ya maisha yake kwa nini pengine alikuwa na amal matendo ya ndani ya batin sisi ilikuwa tuyaoni alikuwa yajua yeye mwenyewe akafa yule mtu akiwa amemaliza maisha yake na hikma mbovu sasa atawaacha wale watu na mshangao Mbona huyu bwana alikuwa akisoma na sisi, mbona ilikuwa hivi? Kwa nini? Kwa sababu pengine kuna mambo ambayo fi ndani ya siri yake hakuwa ni mwenye kuadhirisha. Ni matendo tataallaku bi yanafungamana na moyo wake. Alikuwa akiyafanya, sisi hatujui. Alikuwa akiwaonyesha watu dhahiri, lakini siri yake ilikuwa ni jambo limefichika. Kwa hivyo matendo ya ya kwenye moyo ambayo yanatenda na moyo wako ni matendo ambayo yako na fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ndio anakupatia sura ya yule mtu dhahiri yake ingawa dhahiri ya mtu na siri yake saingine hutofautiana kwa hiyo usishangae leo kumwona hata mchawi pia au ni mganga uswali na sisi yake saa hamsa salawati afanya ule uganga kisiri mathalan kisiri Shirkiyati zake أسبانيا siri watu hamjui lakini hapa ni khamsa salawat unataraji mtu yule aweza kafa na kifo kizuri la hawezi akamaliza maisha yake eh vizuri lazima atamaliza vibaya kama kuna alaka kubwa lazima eh basi ni ya mtu yale matendo ya ya kwenye moyo wake eh yana umuhimu muislamu eh ayapatie kipaumbele wakati unapotekeleza matendo ya moyo e, uyatekeleze vizuri kama alivyo e, eh, taka Allah subhanahu wa ta'ala kwenye sheria yake wa amalu jawari na matendo ya ya viungo e, eh, asali ambayo ni matendo mema tabia li amali alqulub yanafata pia matendo ya ya moyo wako kama قال nabii صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح aliposema innamal bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa, kwamba matendo yote huwa yanakwenda na zile nia zake za, za mtu alizoazimia kwenye moyo wake hapa. Wewe umetenda tendo lakini pia lazingatiwa na nia yako ma taksiduhu fi qalbik. Kwa hivyo matendo ya jawari ya dhahira huwa lazima yaendane na matendo ya nini ya moyo wako lazima yafikie afikiane فالإنسان mwanadamu lau asha ala taa lau atakuwa ni mwenye kuishi kwenye taa e, wadawama alaiha na akadumu kwenye ile taa akadumu na maisha hayo fa inna allaha alkarima mwenyezi mungu e, mkarimu yastahi pia huona haya an yakbidhahu ala maasiyati achukue roho yake mja yule kwenye maasi Allah mwenyewe huona haya na karamu yake wewe ulidumu katika ibada e, na ulikuwa ni mkweli na Mola wako Mwenyezi Mungu huona haya kuchukua roho yako ukiwa ndani ya maasi lazima atakuafikia ufe kwenye hali nzuri yani athar huwa inapatikana kwenye yale matendo yako fanya matendo mema yako na athar lazima ile athari yake utaiona kwenye maisha yako mwisho wako Al-Alama Ibn Kathir rahimahullah kwenye tafsiri yake anieleza maneno mazuri kwa haya ninayozungumzia kuonyesha athar ya matendo mema yanabakia hata kwenye mwisho wa maisha yako akatafsiri akasema fi kaulihi ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun musife isipokuwa mkifa mfe mkia ni waislamu yani uislamu umalize au mtu amalize maisha yake akiwa yeye ni mwislamu fakala ibnu kathiri akasema maana yake ay hafidhu ala yani hifadhini uislamu wenu fi hali siatikum katika hali ya siha zenu wa salamatikum na ule usalama wenu na amani yenu litamutu alayhi ili mfe kwa ajili ya hali hiyo fa inna alkarima asema kwa sababu Allah mkarimu qad ajra adatahu yapeleka zile eh, na kupitisha zile ada zake bikaramihi kwa ukarimu wake annahu man asha ala shay kwamba mtu yoyote ambaye ataishi na jambo fulani mata alayhi kufanana ni jambo kwa hivyo wewe kidumu kwenye kufanya taa utakufa kwenye taa na alama ya taa ukifa ulikuwa na tabia kwenye maisha yako e, ukidumu na kufanya masia tamutu ala dhani utakufa hivyo hivyo hapo waman mata ala shay asema na mwenye kufa juu ya kitu fulani buitha alayhi pia atafuliwa nacho kijiji mekufa ulikuwa ni mnywaji pombe waliyadhu billah utafufuliwa hivyo hivyo pia kwa kiyama wewe ni mlezi kochakari hivyo hivyo kwa ni athar huwa inabakia ya matendo mema wewe ukiwa ni mwenye kudumu kwenye maisha yako ulikuwa ukifanya amali salia athari yake inakubakishia yale matendo mema lazima Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwataibidi atahitimisha maisha yako na wema pia كما تدين تدان هذا هو وبالعكس na kinyume chake kima matendo mema yako hivi basi kinyume chake cha matendo maovu pia yako hivyo hivi fal amalu sayia matendo maovu pia sababun likulli shar ni sababu ya kila shar hapa duniani na kesho akhera huwa anabakisha athara kwenye maisha yako hapa duniani na kesho akhera كما قال تعالى كما لبيليس الله سبحانه وتعالى في القرآن نسمع وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم chochote ambacho kinakusibu wewe mwanadamu katika misiba yoyote ni janga la, la maradhi au ni janga la njaa au ni janga lolote lile itamsibu mwanadamu Allah anasema fabima kasabat aidiku haya yote ni kwa sababu ya yale ambayo mlichuma kwa mikono yenu ويعفو عن كثير الله مسامح منجي you yafanya kwa hivyo sababu eh, ya kitu ambacho kinamsibu mtu wewe utapata na hikima mbaya ni kwa sababu ya faili yako ambayo ulifanya huko nyuma utakufa vibaya ni kwa sababu ya wewe mwenyewe ulifanya nini ulichuma kwa mikono yako kwa hivyo chochote ambacho kitakupata hapa duniani sababu ni wewe mwenyewe ndio ulifanya hapa duniani Mwenyezi Mungu pia akakidimisha na wewe maisha yako vibaya هذا بل في سورة الروم الله نسيما ظهر الفساد في البر والبحر medhihiri ufisadi eh, kwenye ardhi na kwenye bahari kwa nini asema bima kasabat aidi aidi ni kwa sababu ya yale ambayo yalichuma mikono ya watu ndio mambo yakaharibika ukawa na ufisadi kwenye ardhi kavu na kwenye bahari kwa nini kwa sababu ya yale waliochuma mikono ya watu kwa nini Allah alifanya aliweka ufisadi asema liudhikahu ili awaonje wale binadamu baadha alladhi ami kwa sababu ya yale baadhi walioyafanya Mungu akawaletea eh, fasad fil ard eh, kwa sababu ya kuwaonja kwa baadhi ya yale walioyafanya la'allahum yarji'un ili wapate kurudi kwa Allah subhanahu na hapo pale mazingatiwa pia mtu وإذا كفرتم بلياكو pia ukamwona pia amemaliza vibaya eh, wewe upate ibra ili urudi kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala hadha huwa idhan fal'abdu ma'mur mwanadamu kwa athari hii mwanadamu ni ma'mur ni mwenye kuamrishwa kwenye Qur'ani bitaat kufanya taa amfanyie taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa manhiyun na pia amekataza mwanadamu anil muharramat kufanya mambo ya haramu في جميع الأوقات katika nyakati zake zote walakinahu yataakadu al-amru lakini jambo hili linakuwa lenye kukotezwa zaidi bil amali salih muislamu afanye matendo mema fi akhiri al-umri kwenye mwisho wa maisha yake wa fi akhiri madha saa min al-ajal na katika muda wake wa mwisho wa kuondoka duniani hili jambo linakupotezwa zaidi muislamu wakati ule afanye eh, matendo mema wakadha yataakadu na pia vile vile jambo hili la kupotezwa eh, annayu ani dhunub muislamu kukomeka eh, na kufanya madhambi fi akhiri al-umr mwisho wa maisha yake wa umri wake leo utashangaya waweza kupata mzee anakula injari mtu ana miaka 70 80 yeye bado yani ajichukulia kijana bado yeye bado barobaro subhanallah hadi ambayo Yaani mtu ako zile alama kwamba ashapewa indhar ya kwamba wewe ushakuwa mtu mzima, taimu yoyote watoto roho wako watu kama hivi. Kwa hivyo siseme kwamba wazee ndio hufa, lakini e, watu wote hufa. Utakuwa kijana ni mtoto mdogo utakufa, lakini mimbabi aula, mtu ambaye ameishi miaka sabini, una miaka themanini, wewe bado wajionyeshe kwamba bado una umri wa kuishi. Wako watu wako hivi tena utapata huyu ajipa mahofu kwamba yeye bado ataishi na wakati mtu umri umekwenda. Hadha huwa kwa, kwa mtu kama huyu yataakadhu nahi kwake anapopotezwa zaidi, katazo ajihadhari Muislamu eh, kuingia kwenye madhambi kwa sababu ni mtu ambaye atakula injury anamaliza maisha yake, awe ni mwenye kujiweka mbali na kufanya madhambi. Kwa nini? Kwa sababu hitma ya mtu eh, inaweka nini itamwekea faili yake mbaya kama alivyosema eh, mtume fi bukhari innama al-a'malu bilkhawatim matendo ya mja huzingatiwa eh, mwisho wake hitima yake alimaliza vipi hadha tukija tukiangalia ihtimam as saleh kuona watu wema e, waliotangulia walivyokuwa wakifanya ihtimam e, na kwenda mbio kwa ajili ya kutafuta husnul khatima kwenye maisha yao na kwa sababu nilivyowambia kwamba ni jambo ambalo e, lina umuhimu e, kwenye maisha ya mwislamu aliyekee mbele ya macho yake kila anavyoishi mwislamu aangalie nitakufa vipi akitafuta juhudi ama akiwa ni mtu mwema لهذا salafu saleh walikuwa na ihtimam kubwa e, mtu kwenda mbio e, apate husnul khatima kwenye maisha yake angalia nabii ibrahim alayhi salatu wassalam na yaqub maadii wawili hao walivyokuwa na ihtimam e, kutafuta husnul khatima mpaka wakausia pia watoto wao ibrahim kama alivyoeleza allah kwenye Qur'an fi surati al-Baqara asema wawassa biha Ibrahim bani alimsia wasia huu Ibrahim watoto wake wa Yaqub na Yaqub pia wausia watoto wake ya baniya enyi watoto wangu inna Allah astafa lakum ad-din hakika Allah amekuchagulieni nyinyi dini fala tamutunna illa wa antum muslimun musife isipokuwa mkifa mufe mkiwa ni waislamu huu ni wasia wa ibrahim na nabii yaqub alayhi salatu wassalam wakiwahusia watoto wao kwamba allah amekuchagulieni dini na dini hiyo eh, alikuwachagulieni fanyeni bidii mtu yoyote asife ahakikishe amekufa akiwa ni mwislamu amemaliza maisha yake akiwa ni muislamu kwa nini wafanya hivi ni kwa sababu walikuta kwamba hili jambo ina dharura e, kwa maisha ya mtu akimaliza na jambo kama hili atakuwa amepata saada hapa duniani na kesho hii ni moja katika e, inayatu as-salihin bihusni al-khatima bali Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu pia ulil albab watu wenye akili zao na busara zao kwenye Qur'ani pia walivyofanya ihtimam na nini نا حسن الخاتمة وكسيما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اي مولا تسمي ستما ذنبيات وكفر عنا سيئاتنا اي نو تسمي ستما ذنبيات وتوفنا مع الأبرار لو تفشه pamoja na wale watu wema hizi dua za watu wema Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu nazo walikuwa kiomba kwamba Allah tusamehe madhambi yetu na utufishe pamoja na wale watu wema wa hakadha almuslim na hivi ndio muislamu ahitajika daiman ukiwa ni mwenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala akuafikie upate taufik ya kufa e, na husnu alkhatima kwenye maisha yako bali nitakupa sura mingi kuonyesha inaya as ssaleh salih walivyokuwa wana ihtimam kubwa ya mtu kutafuta husnul khatima al-Imam al-Bukhari fi sahih bawaba aliweka mlango hasa sa kwenye sahihi yake aliweka mlango kwenye kitabu taqaid mlango hasa akauita babu al-a'mal bil khawatim wama yukhafu minha mlango wa kuzungumzia kwamba matendo ya mtu huzingatiwa mwisho wake lakini kinachogopewa kwenye khitma yake kwenye mambo kama haya akaweka umlango sasa angalia al-Imam al-Bukhari فاورد hadithan, akaleta hadithi wallahi ukisomea hadithi wewe utabakia kwenye mshangao ya. mtu alikufa fi zamani nabii sallam na akawa kwenye amali njema afanya amali njema lakini mtume akambashiria moto waliyahu billah wakati wa mtume yuko hai sawa sura yani akrab ambayo itakupelekea uone kwamba ni jambo la dharura akaliekea hili jambo alimamu bukhari hadithi nizungumzia hadithi ya kwanza nizungumzia mtu aliishi na mtume akamwona mtume wa amana bihi akaingia paka kwenye jihadi pia afdalul amali matendo ya Kiislamu kwenye jihadi mtume huyu bwana apigana akawaambia watu mwangalieni yule mtu hadha min ahli nar waliyadullah yule ni katika watu wa motoni kwa akataja hii hadithi na huyu bwana kama alivyoeleza aliingia kwenye vile vita alikuwa akipigana na ushujaa wote vichwa vya makafiri vilikuwa akivitembeza na panga lake watu wakishuhudia hivi juhudi kabii yani juhudi kubwa sana alikuwa akifanya kwa jihadi lakini maadhalika khatama ختم lahu Mwenyezi Mungu alihitimisha alimhitimishia huyu bwana e bisui e alkhatima na mwisho mbaya wamata muntahiran akafariki yule bwana kwa kuuawa kujua mwenyewe kwa ndani ya jihad na ametenda nini amali salih afanya tendo jema na akafariki akamaliza na mwisho mbaya kwa nini جرح وصاب على جروهيوة ولم يصبر على ماذا على الجرح حق سبيري نيلي جراها اليوم فجي أكونا نينا ذكي متبون فانغا na jaraha mbaya fakatala nafsahu kajimaliza mwenye nafsi yake sasa e, riwaya akaileta alimamu al-bukhari e, kutoka kwa sahli ibn sa'd sa'idi radiyallahu anhu anasema نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين mtume aliangalia eh bwana mmoja akipigana eh vibaya na wale washirikina wa kana min a'zami lmuslimina eh ghinaan anhu na alikuwa katika wale waislamu mtu ambaye alikuwa eh ana juhudi kubwa kuliko hata waislamu wengine akiwasaidia wao yani waislamu wajitosheleza nani kwa kule kupigana kwake na ushujaa ni huyu bwana fakala mtume akawaambia masahaba zake man ahabba an yandura ila rajulin min ahli an-nar anayependa kuangalia mtu katika watu wa, wa motoni falyandur ila hadha amwangalie yule mtu na yuko ndani yani amali ya jihadi man ahabba an yandura ila rajulin min ahli an-nar anayetaka kuangalia anayependa kuangalia mtu miongoni mwa watu wa motoni falyandhur ila akawashiria wale mwangalieni yule yule mtu sasa masahaba waki mtume akizungumza maneno yake wataka kuyafuatilia ni uhakika ama vipi asema rawi fatabiahu rajulun akafuatana bwana mmoja sasa yule bwana kumfuatilia yule bwana kwa nini mtume aseme ndio bwana afanya jihad falam yazal ala dhalika hakumwacha yule bwana alidumu naye eh hatta juria paka akapata jeraha kapigwa jeraha kapata jeraha lakini asema fastajala almaut akajifanyia haraka eh mauti akaona jiue faqala bi dhubabati sema rawi e, akasema kwa ncha ya upanga wake yani akaashiria kwa ule upanga wake na ncha ya upanga wake فوضعه بين ثدييه akauweka ule upanga wake baina ya matiti yake mawili katikati kwa sababu ya ule uchungu wa zile jeraha nilipigwa akaona mimi nadhikika wacha njimalize mwenyewe hapo sawa akaweka ule upanga baina ya matiti yake mawili faqala asema fatahamala alayhi akajibebesha ule upanga akajiangusha kwenye ule upanga hata kharaja min baini katifei mpaka ule upanga ukatoka baina mabega yake mawili hapo mchomo tia hapa mpaka ukatoka na huko fakala nabii sallallahu alaihi wasallam ndio mtume akawapatia mafundisho yule bwana alifuatia mpaka kenda kamuona amejua mwenyewe fakala nabii sallallahu alaihi wasallam mtume akasema innal abda hakika mja la ya'malu fima yara an-nas amala ahli janna aweza akafanya mtu eh, matendo kwa dhahiri ya watu vile wanavyomuona ni matendo ya nini ya watu wa peponi anafanya matendo ya watu wa peponi yule mtu na hivi ndio dhahiri ya mtu uweza ukamwona mtu eh, dhahiri afanya matendo ya watu wa peponi na watu wamwona hivyo lakini mtume akasema wa innahu la min ahli nar lakini mtu yule kumbe ni miongoni mwa watu wa nini wa motoni والعياذ بالله au mwingine akafanya fima yara nnas kwa kile wanachokiona watu eh, kwa matendo yake amala ahli ahli nar afanye matendo ya watu wa motoni wa huwa min ahli janna lakini mtu yule kumbe ni miongoni mwa watu wa peponi wa lamalu a'malu bikhawatimiha mtume akasema lakini matendo ya mja huzingatiwa mwisho wake sasa chukua hii sura huyu ni mtu sawa jahada ma saa sallam alifanya jihadi pamoja na mtume mara hiyo jihadi haina shaka si propaganda kama jihadi za propaganda ah, jihadi safi kabisa sawa alishirikiana mtume akamuona lakini mtume basharahu bilnar libashiria moto na akiwa fanya tendo jema kwa hivyo mwisho mwema huwa eh, una eh, unazingatiwa na sehemu kubwa unazingatiwa lihadha nabahna an nabii saa salam mtume ametanabaisha sasa kwenye mafundisho yake pia kuonyesha ihtimam kubwa eh, ya asalafu saleh walivyokuwa wanafanya ihtimam kwenye swala hili la husnul khatima mtume ametanabahisha eh, na watu kuwa na alhirs islamu awe na hirs na pupa eh, kutafuta husnul khatima kwenye maisha yake Fakala mtume asema inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli aljanna, kika mmoja wenu aweza akafanya matendo ya watu wa peponi hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraa, mpaka asibakie mtu yule baina yake na pepo isipokuwa ni dhira moja tu. Eh, yani yuko karibu kuingia peponi. Lakini akasema fayasbiqu alayhi alkitab akatanguliwa na kitabu alqadar kamtangulia mtu yule fayamalu biamali ahli na kisha akatenda matendo ya watu wa motoni mtu maskini pengine ameishi miaka hamsini eh, bin ibadat na nini lakini fi akhir umri mwisho maisha yake akaenda kumalizia mtu yule na maovu wayukhtamu alayhi kisha akamaliziwa na maisha yake hivyo kwa tukaambia hata pale nimkaambia kuna wale ndugu zetu ambao tuna tabia ya kufanya amali kwa misimu. Ukifanya mema unaacha, unakuja unafanya maovu. Hii inaweza kuwekea athari mbaya kwenye maisha yako na ukahitimisha maisha yako vibaya. Ndio hili mtume akalizungumzia. Waweza mtu akafanya matendo mema eh, ya watu wa peponi kabisa, lakini kwa kuwa umetangulia kadar mtu yule mwisho wake akamalizia maisha e, na kufanya matendo ya watumwa kwa kuwa mwisho wa mtu unazingatiwa mtu akamaliza faidi yake na maovu wayamutu wa madha ala madha e, akafariki kwa kifo kibaya komenta hii wa inna ahadakum na mmoja wenu hakika aweza kufanya e, yamalu biamali ahli nar aweza akafanya matendo ya watu wa motoni hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira mpaka mtu yule isibakie baina yake na baina ya e, moto ule isipokuwa ni dhira bakia dhira ingia motoni lakini akatanguliwa na e, alkitab fayamalu biamali ahli janna mtu yule akafanya matendo ya e, ya watu wa peponi fayadkhuluha kenda kuingia waakrabu mithal akupa mfano wa karibu zaidi wewe mwangalie yule sahaba ambaye alishiriki vita vya Uhud Sairi sawa aliishi eh mushrika eh kafiran lakini siku ile ambayo kabila lake lote lilikuwa muslimu fil Madina lakini angalia taufiki ya Allah ma sajada lillahi azza wa jalla wa hata sajda moja وختم الله له Mwenyezi Mungu akamtumishia na husnul khatima yule mtu. Sawa. Yakuja mbio ya jihadi, akaslimu siku ya jihadi vya vita vya Uhud. Kaslimu kashiriki vita vya Uhud. Akaenda kule akapigana, kafariki. Sawa. Na akaingia vifuni. Kwa hivyo ni masala eh, ni masala nyeti sana ambayo eh, yafaa eh, kila Muislamu eh, kila akikaa aliangalie kwamba eh, ni lipi ambalo mimi tanifanya eh, nisaidie kwenye maisha yangu qad yakulu qail kimalizia aweza kusema mwenye kusema kaifa amutu ala taa naweza kaulizwa hili swali hapa na nijibu mapema kaifa amutu ala taa mimi muislamu naweza kufa vipi katika taa eh nipate taufik nife kwenye taa jawabu eh tutalijibu واقتمي حكمة يا أبي حازم سلمة ابن دينار هسيما يقام كل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته خيرا chochote ambacho wewe unakiona kwamba eh, yatakujia mauti na kwako ukifanya jambo la kheri ukaliona kwamba ni jambo la, la kheri falzamu ile jambo jilazimishe nalo lolote ambalo umeliona kwamba hili sawa mimi niki, nikilifanya wayatini almaut na mauti akanjilia nikiwa na hali hii ni kheri kwako unaona kwamba ni kheri basi basi lile jambo jilazimishe kuwa nalo kwenye maisha yako wa kullu ma law jaaka almaut na kila jambo lolote ambalo lau yatakujia mauti e faraaitahu sharran na wewe uliliona kwamba e lina shari e fastanibu lile jambo jiepushe nalo melioni jambo la masia ili mimi kidumu nalo nikilifanya laweza kuchangia kwenye kifo changu nikafa vibaya wewe tayari jiweke mbali na lile jambo kwa hivyo insan idha arada eh, an yamuta ala taa muislamu yote akitaka kufa kwenye taa eh, yeye ajilazimishe na kufanya ile taa na ukichukia muislamu kufa kwenye kwenye masia acha yale masia sio na mahofu tu wewe mm, na wadumu kifanya masia bado wajipa mahofu nitakufa vizuri una garanti una garanti unajua hili jambo laweza kuniwekea athari mbaya kwenye mwisho wa maisha yangu wewe hili jambo jiweke nalo mbali nukta ya mwisho naona wakati umekwenda iliahidi hapa kuzungumzia nukta nne akhiran nikimalizia ما هي أسباب التوفيق لحسن الختم نساب zipi ambazo eh, mtu akiafikiwa eh, anaweza eh, kuwa na husnu alkhatima ulama wametaja sababu nyingi lakini nitataja mbili tatu hasba alwaqt tukomee hapa moja katika asbab za mtu kuafikiwa kupata husnul khatima almudawama ala taatillah ni mtu kudumu katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala hata ikiwa ni chache lakini wewe ni mwenye kudumu فالإنسان الذي يداوم على الطاعة وسبب mtu yote ambaye atakuwa ni mwenye kudumu kumfanyia taa Allah subhanahu wa ta'ala wa asbahat tajiyatan lahu na ikawa ndio tabia yake eh yastamiluhu Allah fi amali khair Mungu pia huwa anakutumia wewe katika kufanya mambo ya kheri inda madha khatimatik ule mwisho wako pia Mungu takutumia umalizie mwisho wako na wema pia kwani kwa sababu walidumu katika katika taa bali hata eh, kama wanavyosema bali wayuasiluhu Allah humfanyia taasili tueleza hapa taasili nini kama jaa fil hadith kama ilivyokuja kwenye hadith ya Abi Umama eh, radhiallahu anhu anasema قال النبي صلى الله عليه وسلم تمع سيما إذا أراد الله بعبد خيرا أستنه الله سبحانه وتعالى akimtakia mja yoyote na jambo la kheri humfanyia eh, ta'til qila eh, akaulizwa mtume ya rasulullah wama assalam maana assalam maana yake nini qala akasema yaftahu lahu amalan amalan salihan mja yule Mwenyezi Mungu atamfungulia tendo jema thumma yakbidhuhu alayhi kisha atamkabili roho yake kwa tendo hilo hiyo ni faida yake kwa sababu ya nini ule kudumu kwenye kwenye taa Allah subhanahu wa ta'ala e, atakufungulia amali njema na atakuwa ni mwenye kuchukua roho yako e, na hilo jambo ambalo ulikuwa ukidumu nalo رواه الإمام أحمد والحاكم والطبراني آه والحديث آه صححه الإمام الألباني وهي سلسلة ثانيا katika asbab pia e, za kupata taufiki ya husnul khatima al-ihsanu ila al-khalq kuwafanyia wema viumbe wenzako wakafi asharri anhu na mtu kukomeka e, kuwafanyia shari binadamu wenzako au viumbe wenzako ule kuwafanyia wema e, Muislamu ukifanya jambo kama hili lachangia waweza ukapata ni sababu miongoni mwa asbab زبات حسن الخاتمة وجب الشياطين الله سبحانه وتعالى سيما في سورة البقرة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار wale ambao ni wenye kutoa mali yao na mali zao mali zao usiku na mchana sirran wa alania tena kwa siri na kwa dhahiri falahum ajruhum inda rabbihim watapata ujira wao mbele wa ya Mola wao kisha akasema wala khawfun alayhim wala hum yahzanun hawatakuwa na hofu wala hawatakuwa na huzuni wakati gani wakati wanapokufa la ya, la yakhafuna shay'an wala yahzanun hawatakuwa na huzuni bima fatahu kwa wale walio wapita huko hawezi kuwa na huzuni kwa hivi ni sura njema e, ukifanya matendo kama haya e, yanakuwa e, ni yenye kukwekea athari njema pia mwisho mwisho wake ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فيما اخرجه الامام الحاكم في المستدرك وصححه الامام الالباني mtume asema sanai'ul ma'ruf taqi masari asu matendo mema wema ule wa kuwafanya kuwafanyia watu wema yanakuepusha wewe na kukukinga wewe muislamu na kifo kibaya ukiwafanyia watu wema mtume anasema ni kinga kwako ya wewe itakukinga e, kupata kifo kibaya kwa hivyo hili ni jambo muhimu pia ikiwa e, wewe unaishi dunia hii ujue kwamba e, kuna mambo ukiyafanya yaweza ikawa ni sababu miongoni mwa asbab za kupata husnul khatima kwenye maisha yako moja ni kuwafanyia watu wema na kujikinga na shari kuwafanyia shari maana kuna watu leo ukiishi hata jirani yako hapo daily wewe Pokea watu wanalalamikana na wewe. Mara sijui ulifanyaje jirani, mara sijui rafiki yako ulimfanyaje, si vizuri kiislamu. Shar'an si vizuri. Sawa. Daima Muislam eh, yahrus anakwenda mbio na kufanya bidii kwamba aishi na watu vizuri. Hii inamwekea athari njema hapa duniani na kesho akhera. ثالثا البعد عن ظلم الناس mtu kujiweka mbali kuwafanyia dhulma watu kama baadhi wanavyofanya leo mtu akiwaona kudhulumu sawa tu mtu adhulumu utadhulumu hata ukiswali hapo wewe swali hapo fanya ibadati na nini lakini pia na tabia ya kudhulumu watu unaweza ukafa vibaya pia kwa sababu inaeleka athara wale watoto atakuwapisa wewe kwa hivyo ukiwa eh, ni mwenye kudhulumu watu ujue inachangia unaweza uka, ukafa na kifo kibaya kwa hivyo ni lazima muislamu apate kifo kizuri uwe na hitima njema ni muislamu ajiepushe kuwafanyia dhulma watu na kuwafanyia udhuwani ima ni kwenye nafsi zao au ni kwenye mali zao au ni kwenye aradhi zao muislamu au ni mwenye kuogopa hivi vitu Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu anasema qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam mtume asema wattaqi da'at kumhusia nani Muadh wattaqi da'wat al-madhlum ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa Muadh mtume alikuwa akimkanya peleka Yaman wattaqi da'wat al-madhlum ogopa dua ya mwenye kudhulumiwa fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijab haipa dua hiyo ya aliyedhulumiwa haina baina ya Allah eh, na yule mwenye ku, ku, kuombewa haina pazia kiomba inakwenda direct kwa hivyo itakwekea athari wewe ambao ulidhulumu naona kuzungumza mengi lakini kimalizia la mwisho kabisa eh, alafia min albid'a Mwenyezi Mungu akuwafu na jambo la bid'a ukisalimika ukiwa ni mtu wa sunna vizuri eh, ukajiweka mbali na mambo ya bidhaa ناس وزراء له هاتوا كيوا الشغفي لكن كتكان شيوخ البدع ujue najiwekea athari mbaya kufanya matendo ya bidha kwa sababu bidha ni moja katika maasi kwa hivyo mwenyezi mungu akikuafu kakuweka mbali na mambo ya, ya bidha e, pia ni moja katika asbab huchangia pia e, uislamu e, aweza akahitimisha maisha yake e, na أين حسن الخاتمة يقول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول يلي أنباية فنيطاء من يسمنقنا امتومة فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك نفيقا yule ambaye atamfanyia taa tamtii allah subhanahu wa taala na mtume wale ambao watakuwa pamoja na wale Mwenyezi Mungu aliyowaneemesha katika manabii na katika e, wakweli na mashahidi na wale watu wema e, Allah akawazungumzia hawa watu mwisho akasema wa asuna ulaika rafika kwa hivyo hawa e, waliotajwa hapa ni watu ambao munamun alaihim walineemeshwa mubarauna hawakuitwa hivi kwa sababu wao wamewekwa mbali na bidhaa Huwezi ukaita mtu mwema wewe wakati wewe unafanya bidha Sawa, maana kwamba walioko mbali na mambo ya ya bid'a. Kwa hivyo hasba alwaqt eh, wakati umekwenda eh, naktafi bihadha, lakini hii ni mada ambayo ni muhimu sana eh, daiman muislamu eh, awajibika eh, awe daiman aweke mbele yake eh, kutafuta husnul khatima kwenye maisha yake kwa sababu eh, maisha ya mwanadamu huzingatiwa mwisho mwisho wake. Ikiwa mwisho wako ni mbaya, utakuwa umejaribia maisha yako hapa duniani na kesho akhira. بهذا القدر نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك